Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության առաջիկա օրերին Ստեփանակերտ գորից գործող մայրուղին անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Փոխարենն այդ կապն ապահովելու է նոր երթուղին։ Արցախը սնուցող ենթակառուցվածքները ճանապարհի գործող հատվածից նոր երթուղի տեղափոխելու համար արդեն իսկ մեկնարկել են տարաբնույթ աշխատանքներ։ Արցախ լրատվականին հայտնել են տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից, որքան է տևելու ենթակառուցվածքների տեղափոխման գործընթացը, ինչպես է կարգավորվելու ենթակառուցվածքների խնդիրը երթուղին փոխ փոխելուց հետո։ Ի վերջո դրանից հետո մենք կունենանք գազ, էլեկտրականություն եւ կապ։ Այս հարցերի պատասխաններն իմանալու համար հանրային ռադիոն գրավոր հարցում է ուղարկել Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմ։ Ինչպես հանրային ռադիոյին հայտնեցին նախագահի աշխատակազմից, Արցախի հանրապետությունը սնուցող ենթակառուցվածքները կշարունակեն գործել համաձայն ռուսական խաղապահ զորակազմի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Ռուս խաղապահները հավաստիացրել են, որ գերաշխավորեն Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո ենթակառուցվածքների անխափան danke. Որքան կտևի ենթակառուցվածքների տեղափոխումը դժվար է ասել։ Օրինակ, գազատար խողովակների տեղափոխումը մեկնարկելու է Միջանցքի նոր երթուղու պատրաստ լինելուց հետո միայն։ Իսկ թե որքան անխափան կարող են գործել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող ենթակառուցվածքները, գիտենք սեփական փորձից։ Ներկայումս էլ գործող ենթակառուցվածքների մի մասը Շուշիի հատվածում անցնում է ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով։ Այս ընթացքում ադրբեջանցիները տասնյակ անգամ խնդիրներ են հարուցել թե գազի եւ թե էլեկտրական արտադրության մատակարարման համար, ինչ արժե միայն այս տարվա մարտ ամսվա գազային ճգնաժամը, բայց ավելին, քան ռուսական խաղապազորակազմի հավաստիացումները ենթակառուցվածքների անխափան գործնեության մասին այս պահին մենք չունենք։ Վիկտորիա Սարգսյան, Յուլիա Վանյան, Արցախ լրատվական։